Иако мојата тема за овој ден повторно е поврзана со светилиштето и може би сега очекувате затоа што завршивме со првиот дел од светилиштето да влеземе во вториот, меѓутоа ќе почекаме малку да да не итаме толку многу, да влеземе се уште таму, има време. А, насловот на темата е Туѓ оган. Може би веќе насетувате што ќе зборуваме. Меѓутоа, еве, на почетокот ќе отвориме во Втора Мојсеева, односно излез, 28 глава. Да видиме каква поука можеме да извлечеме од она што на својата капа свештеникот го имал. Секјавате ли што имал свештеникот во светињата на својата капа? Имал една плочка таму златна. Ајде да прочитаме. 28 глава од 36 понатаму. Излез. Потоа направи една плоча од чисто злато и врежи врз неа како што се врежува врз печатен, а, печатниот прстен. Господова светост. Врзи ја капата со сина врвца, за да стои однапред на капата. Нека стои на Ароновото чело, така Арон нека ги превземе врз себе недостатоците што би можеле да ги извалкаат сите свети приноси што израелците ги осветуваат. Нека стои секојаш на неговото цело за да придобива за нив Господова благонаклоност. Сите овие стикови даваат една прекрасна поука за тоа каква улога има правосвещеникот. И тоа се задржиме на оној надпис на таа златна плочка од капата на правосвещеникот. Во овој случај Арон. Вели Господова светост Пазите, тоа е место кое што е најприметливо, да кажем, челото. Секогаш требало да имаат во увид израелците што е и колку е значена господовата светост. И кон ова би додале и она дека токму свештениците имале за цел, во Езекијал пишува, дека имале за цел да го поучат народот, да го научат народот што е свето, а што обично. Што е чисто, а што не чисто. Тоа било нивна задача. И сега да се навратиме на неколку од стиховите што ги исполнав минатиот пат, значи кон крајот, за да се поврземе со тие мисли од минатиот пат. И отвараме во Левит, книгата на Левит или Трета Мојсиева, девета глава. од 22 читаме. Ова е моментот на посветување на шаторот. И Арон ги подигна своите раце, значи 9 глава, Леви 22. Арон ги подигна своите раце кон народот и го благослови. Откако ги принесе жртвата за греб, паленицата и помирителната жртва слезе. Потоа Мојси и Арон влегува во шаторот на средбата. Кога излегува го благословија народот. Господовата слава му се покажа на целиот народ. Оган излезе од пред Господа и ги изгоре паленицата и лојта. Целиот народ го виде тоа, воскликна од радост и падна на своето лице. Овде гледаме дека жртвата, која што била принесена на жртвениот олтар, на оној олтар што се наоѓа во предворието на светилишето, се пали од оган кој што слегува од небото. Господ ја пали оваа жртва. Понатаму видовме, еве да се подсетиме во 16 глава Левит, дека од истиот тој оган, запален од Господа, се зимале жарчиња, оган значи, и се ставил, ставил, ставал тој, тој оган со се темјанот и знаеме, читавме минатиот пат по, сите тие елементи кои што покре темјанот биле во кадот, кандилото, односно на просвещеникот, што се требало тука да биде, И се палел, значи, темјаното тој оган. Тој свет оган, Господов оган. Еве да прочитаме 16 глава, од 11 до 13, Левит. Ото Арон нека приведе јунет за принос за грев за себе и нека направи покривање на гревот за себе си својот дом. Ова е на Јом Кипур, и тоа онаа жртва што ја принесувал Арон за себе и за своето семејство како првосвештеник, за да тој може чист да излезе пред Господа, за да ја обави понатаму Значи, онаа служба на чистење на светилиштето. Потоа нека земе 12 стих кадилница полна со жарени јаглења од жртвеникот. Еве овој момент. Значи, од жртвеникот, онаму од каде што Господов оган слегол ја запалил жртвата, сега се зима жарени јаглења, значи жар, И се става во, значи правосвещеникот го става тој жар во кадилницата, што е пред Господа вели и два полни грста благомирслив темјан источен во прав. Нека го внесе тоа зад завесата. значи сега во светињата на светињата. И нека го стави темјанот во огнот пред Господа, за димото, темјанот да го покрие капакот на сведоштвото, така нема да загине. И не натиот пат спомнав, со што го поврзавме оганот, овој свет оган кој што доаѓа од Господа. Да се подсетиме на излевањето на Светиот Дух во втора глава дела апостолски. Што им се појавило над главите на апостолите кога слегу Светиот Дух? Пламени јазици. Тоа минатиот пат го поврзавме со светилниците, нели, оној пламен, а, кој што на маслиново масло и пламенот кој што го осветлувал тој прв дел од светилиштето. Оганот е светиот дух, И кажавме дека како што оган паднал врз жртвениот олтар, спалувајќи ја таа жртва, значи дека Бог ја прифаќа жртвата, така и Светиот Дух, слигувањето на Светиот Дух врз учениците во втора глава дела апостолски, значило дека Бог ја прифатил Христовата жртва и сега, ако се ќе минатиот пат, таа негова служба меѓу светилниците го праќа Светиот Дух како свој заменик да продолжи со делото на спасение меѓу луѓето на земјата. Темијанот пак се молитвите. Еве молитвите на светиите, молитвите, нашите молитви. Еве ќе читаме неколку стиха. Псалм 141, втори стих. Псалм 141, 2. Нека се издигне мојата молитва како темјан пред Твојато лице Или Лука прва глава, да отвориме во Лука прва глава. Овде е службата на Захарија. Знаеме дека тој служил како свештеник во храмот, таткото значи, на Јован Крстител, и кога тој служил, е една слика значи, на тоа како темјанот го поврзуваме со молитвата. Прва глава Лука, 8 стих па до 10. Еднаш кога тој, значи Захарија, ја вршеше свештеничката служба пред Бога, редот на својот чин, според свештеничкиот обичај, му се падна со жребка да влезе во господовиот храм и да покади. Значи со кандилот. А за време на кадењето, што се случувало? Целото множество на народ се молеше надвор. Еве ја таа поврзаност на темиот и молитвата. Или Откровение 8.3, може би најјасниот стих, 8.3 Откровение, И дојде друг ангел со златна кадилница и застана при жртвеникот и му беше даде многу темњан за да го даде да го додаде со молитвите на сите свети врз златниот жртвеник пред престолот. Минатиот пат спомнавме нешто. Дека тие наши молитви за да бидат примени за да се издигнат над овој плафон, да стигнат до престолот Божји, треба да бидат токму помешани со Христовите заслуги едно. Второ, еве, видовме светиот дух и тој оган. Да бидат помешани со духот Божи. Затоа што кој е тој кој што ги принесува молитвите пред Господ? Сеќавате ли нови стих во дела 8 глава? Еве да отвориме сега во дела 8 глава, 26 стих. Дела 8, 26. И Господов ангел му рече на Филип, а, се извинам, Римјаните 8, 26, римјаните сепак 8.26 Исто така и Духот и помага на нашата слабост, зашто ние не знаеме зашто да се молиме како што треба, но самиот Дух посредува за нас со неискажливи воздишки. Нашите молитви треба да, кажа, да, бидат, да бидат кажани во Духот, да бидат помешани со Христовите захвали. Но, Ова и нешто друго значи. Кога сме кај Светиот Дух. Скелате имаме една поинаква манифестација на Светиот Дух кога Исус се крштева во Јорданските води. И да отвориме, и ова има силна поврзаност во Јован, во прва глава Јованово Евангелие. Јованово Евангелие, прва глава, и ќе читаме од 29 стих попонатаму. Утреден Јован го види Исуса како доаѓа при него и рече Еве го Божиото јагне. Зошто го нарекува Божио јагне? Затоа што кажавме, сушто тоа е таа жртва која што била символизирана предходно од сите тие жртви што биле пренесувани на жртвеникот, и еве сега дошла за да се принесе една за секој, за сите гревови, кој ги изема гревовите на светот. Ово е оној за кого ви реков, по мене дојде човек кој а, постоеше пред мене, зашто беше пред мене. Јас не го познавам, но затоа дојдов да крштевам во вода, за да му го објавам на Израел. Јован сведоче, че уште го видов духот да слегува од небото како гулам. Во овој случај, знаеме дека Исус која се крштева, Светиот Дух слегува врз него во вид на гулам. И застана вели над него. Јас не го познавам, но оној кој ми испрати да крштевам во вода, ми рече, Господ, да ќе ми рече, врз кого ќе видиш да слегува духот и да останува над него, тој е оној кој ќе крштева во светиот дух. И јас видов, видов и сведочам дека тој е Божи син. Слегувањето на светиот дух врз Исуса во моментите кога тој бил крштеван, значи ова, што објавил Отецот. Ова е мојот возлюбен син Ова во една паралела, ако повлечеме, значи кога ние се крштеваме, по правило би требало, барем, ако е тоа вистинско крштевање, да слезе светиот дух врз нас, и тогаш Бог да не декларира како свој синови. Оние кои што го имаат духот, тие се Божи чеда. Видоа сега сме кај тугиот оган. Ако светиот оган го представува светиот дух, знаете кога еден верник го има светиот дух, е огнен во духот, знаеме да кажеме. И тоа што е тугиот оган? Минатиот пат спомнавме и, за жал, мислам, ке мора да се подсетиме на, на овој трагичен настан, што им се случило на двајцата Аронови синови, кои што биле свештеници. Пазите, оваа проповед не се однесува само за свештениците, че значи не ме офеќа само мене. Видиме дека можеме да извлечеме многу полуки секој за себе. Ако беше само за мене, тогаш можев да се затворам горе во собата и да се ја кажам самиот на себе си. <laughs> Тема, меѓутоа, се однесува на секој од нас, па кога ќе имаме предвид дека сите ние сме царско свештенство. Избран народ, не ли? Што им се случува на Надав и Авиот? Десета глава Левиц први и втори стих. Ароновите синови Надав и Авиот ја зедоа секој својата кадилница, ставија оган во нив и положија темјан во него. Еве го целиот нели, тој процес. И требало да кадат, да покадат. За да принесат пред Господа, ама, вели овде, туѓ оган. Очиглено Надав и Авиот знаеле. Они знаеле, свештениците знаеле што треба и како треба. Меѓутоа во овој случај не зеле од жарчињата од жртвениот олтар, туку од некој си свој оган. Кој што овде е насловен како туѓ оган, што тој не им го заповеда. Тие многу добро знаеле што Бог заповедал. И што се случило? Излезе оган од пред Господа, од озгора, значи, и ги изгоре. Тие умреа пред Господовото лице. Значи, оваа тема со овој стик се гледа дека е многу сериозна. На почетокот спомнавме, првосвещеникот носел плочка, златна плочка на своето чело, кај што вели Господова светост. Надав и авиот имале проблем. Веројатно, не можеле да одвојат што е свето, а што е обично. Па така да обичното, спетале и тоа е оган, и тоа е оган, нели? И тој, ако ставиш рака, ќе ти изгори овој другиот, и тој ќе ти изгори. тоа. Ова е свет, ова е од Господа. Тоа е огромна разлика. Пазете, самите тие пропуштиле овде да сватат што е свето, што не е свето, иако знаеле, иако знаеле, принеле туѓ оган, свој оган, света лека е исто. Тоа не е исто, не е разлика. Иако тие требало да го поучуваат и останатиот народ, како што читавме предходно, да, значи да го поучат што е свето, а што е обично што е чисто, што е нечисто. Зошто? Се поставува прашање до сега кај овие двајца. Зошто принеле туѓ оган, иако знаеле дека не треба? Читаме понатаму. Тогаш Мојсим им рече на Арона, тоа е она за што зборуваше Господ кога рече, еве ова, значи, објаснение, предходно требаше да ги прочитам стиховите, светке сум преку, преку оние кои ми се приближуваат, токму свештениците, Треба да покажат гласно и јасно што е свето, што не е, што е обично. Значи, Надав и Авиот, како и сите други, целото свештенство, значи, требаше јасно и гласно да покажат да ја покажат господовата светост. И да се вели да се прославам пред целиот народ. И Арон молчеше, нормално, што можеше да каже. Мој се ги повика Мисел и Елисав Видите интересна работа се ова. Синовите на Ароновиот дедо Озел, па им рече, дојдете, однесете ги вашите браќа од предсветелиштето во поле надвор од логород. Тие дојдоа и, ги однесува во нивните кошули во полето надвор од логород, како што рече Мојсе. И Мојсе му вели на Арон и на неговите синови Илиазар и Итамар, не си ги откривете, вашите глави ниту, кинете си ги облеките, за да не загинете и за да не се налути тој на целото обштество. Што вели поклон? Немајте да прогласувате ден на, жал, на жалост. На некој луѓе не им се допаѓаат овие делови од Библијата, сега ќе рече некој па каде е овде Господовата милост. Знаете каде е Господовата милост? Овој пример ни е даден на секој од нас, за да ние не ја повториме таа грешка. Ете е Господовата милост. Зарем тоа не е милост? Иако вели подолу, но вашите браќа, значи го дочитувам овој кој му доаѓа шести стих, но вашите браќа и си од Израелев дом можат да плачат. И тоа не тоа да биде јавно, да се прогласува ден на жалост. Затоа што ова е многу сериозно. На Бога и како му стало да биде представен во вистинско светло, односно неговата светост да биде прикажена. Не можеме да мешаме свето и обично. Обичното да го правиме свето, како што Надав јавиот овде посакале да, да биде тоа нешто. Да се подсетиме на Кора и Датан и Каква буна подигнале, го подигнале, да не решам цел народ против Господа. Што сакале? Што велеле? Вели, само ти, Аро, ти Ароне, само ти си свет, само вие сте свети, само тоето семејство, само вие може да бидете свештеници. Не, и ние можеме да бидеме свештеници. И што им вели Мојси тамо? Ајде, дојдете утре, сите 250, со 250 кадилници секој, односно кандило во своји раце, па со други зборови ќе, ќе, ќе, ќе ви покаже Бог дали, кое, што е свето, што не е свето. И сеќаваме на тој трагичен настан ги проголтала земјата. Повторно ќе рече некој каде е Господовата милост. Па ете е Господовата милост. Милоста ни ја укажува на секој од нас, за да правиме разлика што е свето, а што обично. За кај овој а, случај, кој сме кај Датан, а, Кори, Датан и Авирон, може би треба да се подзамислат оние кои што си дозволуваат, барем се зборува во наши кругови, а може би веќе, односто како што ни беше кажано веќе почнала таа практика ракоположување на жени пастори. Тоа е сериозно. Ракоположување на жени пастори. Тоа веќе се случува во нашата црква. И тоа Бог поставил свештенство. И тоа е свето и посветено од Господа. Не може ние нешто што е обично да го правиме свето. И прашањето, ќе се вратиме во Левит, односно тука сме, значи само го спомнав случајот со Кори Датан Јавирон, не ни читавме таму. Во Левит од 8 од 8 до 11 стих да видиме зошто а, Надав и Авиот, иако знаеле, принеле туѓ оган. Зошто, која е причината? 8 стих, Господ му рече на Арона, која ќе влегувате во шаторот на средбата, во светињата, не пијте вино, ниту опоен пијалак, ниту ти, ниту твоите синови со тебе. Така нема да загинете. Тоа е постојан закон за вашите родови. Родовите свештенички. Сега, иако имаме буквално овде двајца свештеници, имам, имаме буквални кандила, темјан, оган, меѓутоа кажавме што значи и оганот, значи надав и тотално немале врска со Светиот Дух. Тие го принеле ова кадење во некој свој самоправеден дух. И сметале дека тоа е исто. Така и виното има споредба. Што е виното? Буквално кажува најда не пиете вино, меѓутоа што представува виното? Лажна наука. Лажна наука. А денеска христијанскиот свет изобилува со лажни науки и лажно евангелие. тоа, пред да навлеземе во тој дел од темата, да, да отвориме во книгата на пророк Данијел, Данијел, во петата глава. Да видиме сега, да видиме онаа друга страна од паричката. Овде видовме кај Надав и Авиот, дека обичното сакале да го прикажат пред Господа и да го представат пред Господа како свето. И тоа овде, Волтазаровата гозба носи наслов кај мене петата глава. Значи, сега се враќаме назад во Вавилон, во времето на Валтазар и неговото владење. Овде ќе видиме нешто спротивно. Овде ќе видиме како светото се користи како обично се представува како обично. Од први стих читаме. Царот Валтазар им приреди голема гозба на илјада своји големци. Испијанец со вино, повторно имаме оваа ситуација, испијанец со вино. Валтазар нареди да се донесат златните и сребрените посадки, што неговиот татко на Вуходоносор ги беше ограбил од Ерусалимското светилиште. Овие се свети, посветени посадки. Садови од светилиштето. Па од нив, што да прават? Да пијат царот и неговите големци, неговите жени и соложници. И така ги донесува златните сребените посадки, грабнати од Божиот храм на Иерусалим и почна да пијат од нив царот, неговите големци, неговите жени и соложници. Пија вино и ги славеа своите богови од злато и сребро, од бронза и железо, од трво и камен. Овде гледаме пример како Валтазар на оваа гозба се дрзнал она што е свето од светилиштето, сите оние чаши и садови, да ги искористи за да пие вино и да се гоштева со своите. И нормална е последицата на ова идолопоклонство. Че овде гледаме светото се представува како обично, Дали треба да читаме, еве ке спомнеме, затоа што тоа е битно, десетиот стих, пета глава, десетиот стих, значи овде сме дел, Данијел, царицата откако ги чу зборовите на царот и на големците, а, само момент, после сето ова, се гледа рака како пишува на зидот. И што било запишено? Мене, мене, текел уфарси. Сега, кое е значењето на ова? Бараат човек да протолкува. Никој не знае. Царицата, откако ги чу зборовите на царот и на големците, влезе во госбената дворница и рече, цару, жив да бидеш довека, твоите мисли, нека не се возбудуваат и твоето лице нека не бледнее. Во твоето царство има човек во кого е духот на светиот Бог, во кого е всушност светиот дух. Видите интересно ово. Уште во времето на твојот татко се најде во него светлина, разум, мудрост, слична на мудрост на боговите. Е што дава Духот Свети. Светлина, разум, мудрост. Тоа божествена мудрост. Да распознаеш. Кај не бил светиот дух, кај, не било виното, лажната наука, идолопоклонството, па дури и тоа што се дрзнале светото да го прикажат како обично, да го користат како обично. И доаѓа Данијел и му кажува, и што му кажува Данијел? Првен го подсетува на Навуходоносор, неговиот татко. Што, да зарем Валтазар не знаел што е тоа, дали е свето или не е свето. Го подсетува на Навуходоносор и му вели, еве да читаме 20 стих. 20 стих, ова се внесува на Навуходоносор. Но кога срцето му се издигна и духот се ожесточи до дрскост, тогаш беше оборен од својот царски престол, и славата му беше одземена. Беше протерано човечкото обшество и неговото срце стана слично на животинско. Престојуваше со диви ослици и јадеше трева како вол. И то траеше со години. Валтазар знаел за тоа, нормално. И сега што му вели на Валтазара? Вајсторио стик, но ти, е сине негов, не го понижи своето срце, иако го знаеше сето ова. И Валтазар како Надав и Авиот знаеле што е свето, што не е. Меѓутоа, Надав и Авиот се дрзнале обичното да го представат како свето, овој пак светото да го представи како обично. Знаеле, меѓутоа, не го сториле тоа опијаните од вино, лажна наука. Дали денес, што е поинакво денеска свештенството, да ти кажам? обшто зборејќи за свештенството во христијанскиот свет, што е поинакво? Дали денес свештенството го учи народот што е свето, а што обично? И гледаме колку тоа му е важно на Бога и колку е битно. Откровение 17 глава. Што има во Откровение 17 глава? И имаме блудницата која што јава на зверот, и знаеме дека тоа е Вавилон, на челото е пишува Вавилон, мајка на сите блудници. Голопи јанува, целиот свет, царевите и целиот свет со вино. Чашата, вели, во незините раце ја гледа. Облечена во пурпурно и црвено, украсена со злато и со скопоцени камења денеска, драги браки и сестри, во така наречениот христијански свет се точи на големо ова вино и лажна наука и криво се представува што е свето, а што обично. Да ве прашам еве, која сме... Знаете, дали е во прашање чаша, сад, било што, темјан, оган, Нема разлика. Што е свето, ако Господ го посветил, е свето. Кој ден Господ го посвети и го благослови? Кој ден е свет? Денес ке се обидуваат да ни кажат дека тоа е неделата. <clears throat> Јас во Библијата не наоѓам место каде што Бог го посветил и го благословил првиот ден. Меѓутоа, многу јасно и гласно стои и тоа на многу места, дека Бог го посветил и благословил седмиот ден, саботата. И сега, денеска свештениците, што прават? Него учат народот што е свето, а што обично, а гледаме колко е тоа сериозна работа. Туку земаат, го земаат обичното. Не давате обичен ден. Тој е првиот работен ден од седмицата. И сакат да направат од него свето, да го представат пред Господа како свето. Бива ја ли не бива тоа? А? Што можам јас да посветам? Ќе читаме подосна цитата Делен Вајд. Можам ли јас да одземам светоста од седмиот ден и да ја префрадам на, на првиот ден? Се молам. Господ она што го осветил и посветил, можам ли јас да го променам? Значи го земаат обичното, обичниот ден и сакаат да го направат свет, а светиот ден го прават обичен. Па зар ова не е гревот на <clears throat> Надав и Авиот и, и на Валтазар? И што имате како резултат на тоа идолопоклонство? Па што е неделата и светкувањето на неделата, ако не е идолопоклонство? Тоа е ден на сонцето. Не е сонцето свето, е само создание Божие. Сето. Да читаме во Езекијал, 22 глава. Изекијал 22 глава. Ови се неверојатно силни стихови овде. Ки читаме од 23 стих. 22 глава Езекијал од 23 стих. Ми дојде Господово слово. Човечки сине, речи уште. Ти си земја, уште не е очистена, која уште не ја изми дождот на гневниот ден. Пазите, ова се однесува за Ерусалим. Целата оваа глава. Да, Божиот народ вели од 25 стих. Во незината средина има заклетви од пророци, како лавовите што рикаат и што го раскинуваат пленот, ги голтаат луѓето и им ги одземаат богатствата и скапоценностите, множеки ги вдовиците сред неа. Незините свештеници, него почитуваат мојот закон и ги обесветуваат моите светини. Она што јас сум го прогласил за свето, тие го обесветуваат не разликувајќи го светото од несветото или од обичното. Свештениците не разликуваат што е свето, што е несвето, не учејки се да го разликуваат нечистото од чистото. Сосема спротивното до што Бог ги овласил им дал за задача на свештениците да го учат народот и самите први да знаат што е свето, што не свето, а подосне да го учат и другиот народ. Ги занемарија што? Моите саботи. Без чест сум во нивната средина. Незините старешини, како и волците, што го раскинуваат пленот и што пролеваат крв, ги упропастуваат луѓето лакоми на добиток, на добивка. А незините пророци, сето тоа го премачкуваа со белило, и, мачка, и мачкаат очи, нели? И го покриваат со суетни видења и со лажни пророкувања, велејки Што велат? Господ Бог зборува вака, ама Господ не рече така. Господ не го рече тоа. Вели Господ Бог зборува вака, ама Господ не го рече тоа. Тие не разликуваат и самите што е свето, што е обично. Јелен Вајт запише оние што слушаат, може би ќе го отфрлат цитатот, зато што за нив Елен Вајт ништо не значи, меѓутоа читавме еден куп стихови до сега. Ова е само потврда Божиот пророк секојаш навраќа на Библијата, на библиската вистина. И ова е само потврда на оно што го читавме. Оние кои што ја игнорираат Божјата сабота, вели таа, и го светкуваат првиот ден од седмицата, му пренесуваат туѓ оган на Бога. Тоа е некоја непозната сабота, за која што тој не им дал заповед. Господ Бог го рече тоа, а Бог не го рече тоа. Тие велат Бог дека го рече. Дали ќе им ја прифати? Се поставува прашање. И луѓето измислуваат многу нешта. Зато значи, ова е по, повеќе од точно денеска, луѓето <laughs> шо ќе им текне на, на памет, тоа ќе измислуваат. Имате еден куп обичаи, празници, не знам што ли, уште не. Тие земаат еден обичен ден, кој Бог не го посветил, и му припишуваат свети прерогативи. Го воспоставиле како свет ден, но тоа не остава никакви траги на светост врз него. Ако јас сега речем, е, ова ќе биде свето, Никакви траги воопшто нема на светост, ако јас тоа го речем, сум само човек, обичен, смртник и грешник. Бог тоа што го посветил и осветил, го направил свето, е свето. Тие го обесчестуваат Бога, прифакејќи човечка заповед Тие му го принесуваат на Бога обичното наместо светото, исто како што тоа го направиле надав јавиот. Денеска голем дел, поголемиот дел од христијанскиот свет и целиот овој свет е опиен од тоа вино вавилонско. И принесуваат туѓ оган, некој свесно, некој несвесно. Меѓутоа, Ние сме повикани како Божи чеда да, како беше пораката во 18 глава Откровение, читавме 17 глава, за блудницата, 18 глава, нашата порака гласи излезете од Вавилон, од Вавилон, народе мој. Бог има свој народ секаде, тоа никогаш не треба да го губиме од вид. Доста зборувавме за нив, за тие, за оние. Што е со нас? Дали ние разликуваме што е свето, што е обично? Нема да зборувам за ова што сега само ќе го спомнам, меѓутоа и тоа е многу битно. Дали ние а, разликуваме во поглед на облеката што е свето, што е несвето? Во поглед на музиката во црква? Во поглед на парите кои што се одредени, знаеме за кои пари зборувам, И не се обични, туку се за свети примени, дали разликуваме тука што е свето, што е несвето. Или, може би, овој, овие стикови, овој стик се, се однесува на самите нас. Исаија 50.11. Исаија 50.11. Исаија 50.11, последниот стих. Но сите вие палите оган, и располувате жарта. Одете во, племен, а, во пламенот на својот оган, значи одете, живеете така, во пламенот на својот оган и во жарта што ја распаливте. Мојата рака ќе ви направи така ке ке лежете во маки. Дали ние би не располуваме свој оган? Дали ние не принесуваме наш, односно туѓ оган? Видете, го она видение и она што се случува во Исаија, шеста глава, се навратиме, имавме од неодамна полука, полуката се досуваше, барем дел од неа на, на овие стихови. Шеста глава Исаија, 1 до 7. Во онаа година кога умре царот Ози, го видов Господа како седи на висок и возвешен престол. Исаија го гледа Господа на престол и еве каде го гледа престолот, каде, ако не во светилиштето. Скутовите на неговата плаштеница го исполнуваа храмот, во храмот. Таму е престолот. Над него стоја серафимите, секој имаше по шест крилја, третиот стих, и си веле еден на друг, серафимите. Свет, свет, свет е Господ на двоинствата. Сета земја е полна со неговата слава. Од грмливите гласови на оние кои што воскликнуваа се стресува до вратниците на праговите, а домот се исполни со дим. Реков, тешко мене, пропаднав, зашто сум човек со нечисти усни, живеам во народ со нечисти усни, а моите очи го видува царот, Господа над војските. Кога ќе се појавите пред Господовата светост, што можете да го кажете? Освен дека сте недостојни. И што се случува? Шестиот стик е посебно интересен. Еден од серафимите долете кон мене и што имаше во рацете? Имаше жар што го зеде со клешти од жртвеникот. Што е ова? Ова е тој оган, светиот оган. Ова е светиот дух. И се допре со неа до мојата уста и рече, еве, ги допре твоите усни, вината ти е симната и гревот очистен. И овде не станува збор само за чистење на устните, меѓуто светиот дух која чисте чисте темелно. Комплетно. И затоа Исаија после може да каже, Господе, кога он вели, кога да пратам? Па еве ме мене, мене прати ме, полн со свети дух, очистен, со симната вина. И тоа, тоа е допирот на тој свет, оган, кој што треба сите ние да го доживееме. Или ако не е така, тогаш имаме ваква ситуација. Исаија 29. Исаја 29, кога ја опрашаја оној туѓ оган, кој што, знаеме, ние да го распламтиме често пати, 29, 10 <clears throat> до... О, од 9 стих. Застанете, скаменете се од чудо, ослепете и заслепете се. Пијани се, ама не од вино, се тетерават, ама не од жесток пијалок. Повторно време виното. Господ изгледа на вас дух на премалување. Инаков дух ги затвори вашите очи, пророците, не може пророкот да пророкува без Свети Дух. Ја прекрши вашата глава гледачите, затоа секој видение ќе ви биде како зборови во запечатена книга. Ако му биде дадена на некој што знае да чита, велејќи, ајде, читај го тоа, тој ќе одговори, не можам, зашто е запечатена. Свети Дух е тој кој што открива, никој друг. 13 стих Господ рече, бидејќи овој народ ми пристапува само со устата и ме почитува само со устните и внимавајте, а срцето му е далеко од мене, овој, стих кој што го наоѓаме во Новиот Завет, најме, срцето му е далеко од мене, и што вели, и неговото почитување е научено од човечки одредби. Каква е таа почит? Господ вели ме почитувате само на устните, а не со срцето, со вашите обичаи а го погазувате од, на друга страна Божиот закон. Но денеска го прави свештенството. Па не сме значи не се изземаме и самите ние од сето тоа. Ова е тугиот оган. Шо учење на човечки одредби, предходно кажавме неделата, на човечки заповеди, обичаи е пренесување на туѓ оган. Тука немате свети дух, Тука Светиот Дух не е присутен, тука нема откровение, откровението е затворена книга за таквите. Затоа што Светиот Дух е тој кој што ја открива. Еве ли, или еве да се подсетиме сега на, на Еремија, прва глава, повикувањето на пророкот Еремија. Видите сега тука еве една слична слика. Еремија, прва глава, од 4 до 9. Дојде Господово Слово, значи на Еремија му дојде Господово Слово, пред тебе те вообликувам во мајчината утрова. Јас те знаев пред да излезеш од мајчината утрова. Јас те посветив. За пророк на сите народите поставив. И Ремја вели, ах, Господи Боже, ете јас, не знам да зборувам, дете сум. Ова не подсетува нели на Мојсија, кога бил повикан и избран да го изведе да ги изведе евреите значи, од египетско робство, И овде Еремија вели, не, не знам да зборувам, дете сум. Ама кога ќе ве допре Божјата рака, кога ќе ве допре тој свет оган, кога ќе ве допре светиот дух, има да пеете за Господа, <laughs> да, да не знаете да зборувате. Еве што се случува. Господ ми одговори, не зборувај дете сум. Туку оди кај оние, кај кои те праќам и речи им го сето она што ти го, ти го наредам. Не бој се од нив, зашто јас сум со тебе, за да те избавам, говори Господ. И тогаш Господ, 9 стих, ја протегна раката и ја допре мојата уста. И ми рече, еве ги става моите зборови во твојата уста. Вдахнувам светиот дух, исто така во тебе. И ке зборуваш, иако си млад, знаеме ние дека на крајот деца ке стануваат и ке пророкуваат и ке проповедаат. го на на историјата. А од друга страна, оние кои што учат човечки одредби, обичаи, повелби, немаат свети дух, не разликуваат свето од несвето, затоа што се опоени, опиени од лажна наука, од виното вавилонско. Ова сега ме подсетува на она случка со Исуса, лично со Исуса, запишена во Евангелие според Јован 7 глава. Евангелието Јованово, седма глава отвараме и ова е на оној на празникот Сеници, кога Исус ќе дојде малку попосле, подосна и од 14 стих, Јован, седма глава, 14 стих. Кога празникот веќе се преполови, значи на пола празник, Исус отиде во храмот и поучуваше. Затоа јудејците се чудеа и велеа како ги познал овој писмата кога не учел. Каде Исус не учел? во нивните рабински школи. Дали Бог ќе проговори преку тебе, не зависи од тоа дали ти ќе учиш, не знам на кој или на каков факултет теолошки, дали тој ќе те допре со светиот оган, ќе те допре со духот свети. И што вели Исус? Им говори рече, мојата наука не е моја, како што таа вашата ја учите вие во вашите школи рабински. Мојата наука не е моја, туку од оној кој ме пратил. Ако некој сака да исполнува неговата воля, ќе знае дали наукаве од Бога или зборувам само од себе. И внимавајте, кој говори само од себе, учи човечки, повелби, науки, ја бара својата слава. Но оној, но кој бара славата на оној кој го пратил, тој е вистински, во него нема неправда оној кој што е пратен од Господа, ја бара Господовата слава, ја објавува Господовата слава. Проповеда со сила на Духот Свети, а пак оние кои што слушаат, ќе знаат дали таа е Божја наука или не, ако они сакаат да ја исполнуваат Божјата. Ако не сакаат, ќе речат, ова е лажна наука. Прифаќањето на вистината не, не зависи од интелектот, туку нешто подлаво, го се сикавате што кажавме, вистината не треба само да остане во интелектот, во тој дел од мозокот, туку треба да навлезе во совеста, во оној морален дел на човекот. И со чувства, и со љубов, и со се да, да му служите на Господа. Прегашуваме. <clears throat> Вели цитатот, не заборавајте никогаш дека сте потполно зависни од Бога. Ако дозволите да помине само еден час или момент, а да не се подпрете на неговата милост, ако вашето срце не е секојаш отворено за примање на мудроста која не е земска, бидете сигурни дека без Христа не можете ништо и нема да бидете во состојба да направите разлика меѓу тоа кој е обичен, а кој свет оган. Што вели ова? Ако понизно излигуваме пред Бога и велиме Господи научи ме, тогаш го примаме и Светиот Дух, понизните и послушните го примат Светиот Дух. И тогаш Светиот Дух ќе не научи, ќе не, ќе не обдари со мудрост, се кјавате Данијел бил полон со светлина, со мудрост, со разум, и ќе разликуваме која е обичен на кој свет оган. Ако сме втурнати во вавилонска наука, во вино вавилонско, ние не можеме да разликуваме. Ние можеме само да западнеме во идолопоклонство и ако не се покаеме, ако не излеземе од таму, да загинеме на крајот. Потребно е вели секојаш да принесувате свет оган. Само тогаш Христовото дело, неговата љубов, неговата милост, неговата правда – ќе се издигаат пред Господа како облак на свет и мил мирисен кат. Сега внимавајте, ова посебно се однесува и на нас. Спомнав веќе некои моменти, парите, облека, музика, било што. Тука има многу елементи. и тоа слушате го ова. Што друго значи туѓ оган? Што друго значи принесување на туѓ оган пред Господа? Но туѓ оган се принесува со, Слушате внимателно, примена на груби зборови, на само возвишување, истакнување на собствената праведност, со примена на авторитет, еве јас сум пастор, па сега вие ќе видите. Со доминирање, со угнетување, ускратување на слободата на Божите деца, приморавајки ги да ги исполнуваат вашите планови и правила, кои што Бог не ги одредил, ниту ги замислил околу ова треба да се замислат многу пастори, многу свештеници и кај нас и надвор во другите цркви и заедници. Примена на груби зборови, самовозвишување, истакнување собствена правеност, авторитет, доминација, угнетување, ускратување на правата на Божите чеда, приморавајќи ги да ги исполнуваат вашите замисли, она што Бог не го тоа значи принесување на туѓ оган, ништо друго. Ова сите нас треба да замислим, меѓутоа и да не охрабри од друга страна, дека без Господа сме немокни, без Господа ќе заталкаме, без Господа не можеме да знаеме што свето, а што обично. За жал денеска, не само тие надвор, би и ние внатре, мешаме често пати што е свето, а што обично. Дали е тоа, би, поради виното, вавилонско, дали е поради некоја друга причина, како и да е, секој нас треба да се само испита, не само свештеникот. Врз свештеникот посебна одговорност лежи, затоа што тој е тој кој што треба да ги поучи останатите што е свето што обично. Самиот треба први да знае, па да ги поучи и другите. И тоа одговорноста лежи и во сите нас, да, да не заборавиме, да не заборавиме Божјата милост, да не ја неговата заслуга, Христовите заслуги. Не можеме ние пред Господа да се покажеме со своји заслуги. Да заборавиме веќе еднаш и да ја прифатиме Христовата наметка на Негова праведност, излегувајки така пред Господа, ќе бидеме оправдани и спасени. Нека му и слава на Бога. Амин.